nov tipa gelo damagigas alkoholon. Nova gelo faras cemussoi trincadon de alkoholaggio sendangera. La rimedo malcomponas alkoholon en la stomac intesta traireio antau olgi en iras en la sangon. Estonte la gelo povus ancauce homoi reducti la san damagian cae ebriigan efficon de alcoholo. Nia technologio povus offerti nov tipan solvon en la patalo contra la mond vasta problemo de la misuso de alcoholo, diras la studestro ce la Confederazia Tecnica Altlerneio en Zuricho, pri la studajo jus aperinta en faca periodajo. Ciam alcoholo estas consumita, gi unue eniras en la stomacon, cae en la inteston, cie gi venas en la sango circuladon, cae estas transportata alla hepato. Tie, la plei granda parto de la alcoholo estas malcomponata. La hepato enhavas enzimoin, kiui convertas alkoholon al diversae substanzoi, precipe al acetaldehido, cae tiam plue al acetacido. La interproducto estas venena, cae detruas la hepaton. La gelo convertas alkoholon al acetacido, sen producti acetaldehidon, clarigas la studestro se tiu gelo estas prenata antau au dum la consumo de alkoholo, gi convertas la alkoholon antau ol gi eniras en la sango circuladon. Se la alkoholo tamen jam trovigas en la sango, tiam estas tro mal frue, li diras. La esploristoi vidas diversain aplico campoin por la gelo, interessa gi estas exemple por homoi qui ne volas resigni pri alkoholo kai qui ne volas chargi sian corpon kai ancau ne interessigas pri la ebriiga e fico de la alkoholo tiel oni per gi povus exemple trinki kelkain glasso in da alkoholajo kai malgrau tio veturi se cure heimen per la automobilo ni pruve constatis en bestai experimentoi che la applicado de nia gelo en cun ligo cun alcoholo donas al mussoi conduton quiu similas al tiu de mal ebriae mussoi. Ili estas pli vecae cae pli attentae, diras la studestro. Ni protio ancau attendas che la gelo havos positivae neficoen alla mildigo de la post effico de ebriezzo. Sed la gelo helpu precipe por la minimumigo de mortocasoi casoi, ciui staras in contexto cun alcoholo. Gine niel instigu al pli alta consumo de alcoholo, constatas la esploristo. Oni taxas, che troa consumo de alcoholo mortigas ciu iare pli ol tri milionoin in da homoi en la tuta mondo. Ni havas tute clara in pruvo in portio, che nia technologio reductas la negativa in de alcoholo en ciui organoi, kiel hepato, intesto, cae tiel plu, li diras. Char aput malalta nivelo de alcoholo en la sango, la mussoi, al ciui estis donata dum dec tagoi regule alcoholo, havis danke alla gelo, ancau pli malgrandan perdon de peso, malpli da damagioi de la hepato, cae pli bonain mesur valoroin de la sango. Ancau aliai organoi, cae la histo de la musoi, montris signife malpli da damagioi, in causas alcoholo. La gelo consistas el selacta proteino, quiu aperas ce la productado de fromaggio ciel crom producto. Tiu selacto estis boligata dum plurai horoi, tiel che formigis longai maldicae fibroi el gi. Se oni tiam aldonas salon cae aquon ciel solvilon, tiam la fibroi cun retigas al gelo. Secve la esploristoi completigis la gelon per ferro, glucoso, cae oro. Tiel estas iniciatata plur stupa cascado de reaccioi, ciu fine convertas alcoholon al acetacido. ol la gelo estos approbata por la homo, necessas tamen ancorau kelkai clinicae testoi ni planas balda realigi clinica in studoin, diras la sciencisto. Patenton la esploristoi tamen jam petis por sia nova gelo.